Slijedi naša, naša eko e, emisija, htio sam reći radi, <laughs> radionica, eko emisija o zelenom telefonu sponzorirana. E, s nama je e, Inga Kukolj, tajnica eko udruge Krka. Inga, dobar dan. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Radio Knina. Evo, većina slušatelja vjerujem da zna i da se čak i zove na ovaj, zeleni telefon, ali ajmo malo čuti ovaj, što je to zapravo zeleni telefon i, i koji broj, jel? E, pa evo, većina građana knina zna, ali možda je prilika za druge slušatelje u našoj županiji i svi ostali koji nas slušaju da svaki građanin Republike Hrvatske može na broj telefona 072 123 456 prijaviti bilo kakvo onečišćenje ili problem u okolišu. Evo, mreža zelenih telefona osnovana je još u rujnu 99. godine na temelju očavanja potreba za specifičnom pristupu rješavanja problema u okolišu E, i znači naša ekološka udruga Krka Knin je zadužena za e, područje Šibensko-kninske županije, a u cijeloj Hrvatskoj imamo različite udruge Zelena akcija iz Zagreba, Ekopan Karlovac, Žmergo iz Opatije, Zelena Istra Pula, Sunce Split, Zeo Nobilis Čakovec, Franje Košter Varaždin, Zeleni Osijek i Eko Zadar, oni pokrivaju mhm. e, druge županije. Tako da evo, još jednom e, pozivamo sve građane da nam se slobodno obrate, da nas nazovu, prijave i onda mi sa, ovisno o e, kakva je prijava, šaljemo upite na, nadležnim inspekcijama, komunalnim mhm, redarstvima, mhm. veterinarskim inspekcijama, ovisno kažem sve o slučaju. Do sada smo imali ovaj raznih prijava, pa evo, još bolje, još više zovite da svi budemo odgovorni prema okolišu. Ajmo čuti neki konkretan primjer uspješno riješenog nekog slučajeva koji ste dobili onako prijavu preko zelenog telefona? Pa evo nedavno su nas zvali recimo građani e, iz Murtera da su imali e, susjeda koji je na privatnoj parceli e, u svojoj kući nagomilavao ogromne količine otpada koja su već ono i turiste iz tih područja i došlo, dolazilo je već do nekih zaraza i svega. Oni su godinama upozoravali, nisu imali rezultata, zvali su nas, a onda smo mi naravno s kolegama iz, iz zelenog telefona poslali upite na desetke adresa preko sanitarne inspekcije, inspektorata, komunalnih redara, gradske općine, Šibensko-kninske županije i onda se priča pod navodnike zavrtla, izašli su svi na teren i čovjeku je naloženo da to sanira, da sredi, evo to je jedan primjer, a nedavno smo se E, uhvatili u koštac, ajmo tako reći i evo i ovim putem pozivamo građane da nam dojave sa gomilom neregistriranih auta na javnim površinama grada Knina koje em što su ružne, em što zauzimaju parkingna mjesta da. ispred zgrada, s druge strane stoje i na pločnicima gdje prolaze pješaci, osobe s invaliditetom, tako da smo to prijavili komunalnom redarstvu grada Knina. Skupljamo bazu podataka slika gdje se mhm. to sve nalazi, pa ćemo malo o, to, dignuti to na viši nivo sa komunalnim redarstvom i policijom da se ta vozila uklone. Evo i poziv građanima grada Knina, e, mhm. uklonite ta vozila, imate ovdje i tvrtke koje e, otkupljuju to, tako da možete i zaraditi nešto a pomoći i u okolišu. To smo i mi upozoravali, evo, tijekom svih ovih godina. A imali e, neuspjelih slučajeva, dakle slučajeva koji ipak nisu, nisu riješeni već godinama, bojim se. Da, naravno, evo da ne ispadne sad, to je sve super, naravno da ima puno problema, imamo slučajeve koji su se rješavali neki za dva, tri dana, neki godinama, a evo još uvijek je nažalost problem onečišćenja Krke neriješen. E, godinama građani upozoravaju, izlila se nafta, ulje, kanalizacija, ali se iskreno nadamo da će čuveni naš veliki kolektor koji se treba otvoriti, veliki projekt e, završiti, e, u, da će biti gotovo mhm. pušten u funkciju krajem osmog mjeseca i tvornica Di u Kninu će se morati pod navodnike prikačiti na taj kolektor Evo građani dalje zovu, najviše upita imamo za tu krku i evo mi u ekološkoj udruzi Krka kad se to pusti obećavamo jedan eko parti. <laughs> Zajednički proslava. Tako je, zajednička proslava. Samo još jednom broj telefona. Broj telefona, dragi građani, svi koji nas slušate, 072-123-456. Nije to naš broj, Niko. <laughs> Zeleni telefon. Da. A na naš broj, uh, poslije ove emisije koja evo, traje 5 minuta i polako završavamo. E, dakle, dva slušatelja koji, prvi ovaj, e, nazovu na 663700 dobivaju dobivaju e, svaku poplatnenu vrećicu, da malo građane potaknemo da ne koristimo plastične vrećice, da odvajamo otpad, da koriste platnene vrećice. Eto, mali poklon. Inga, hvala vam lijepa. Hvala i vama. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.